Tu, Doamne, ne dai trupul și sângele Tău sfânt, te oferi ca hrană vie nouă pe pământ. Spre Tine mergem, Doamne, cântându-ți toți în cor, căci Tu ești Dumnezeul cel veșnic iubitor.